Երբ խոսում է պատմությունը, անհատները պետք է լռեն։ Աֆրա Բեն ներկայացնում ենք պատմության խոսքը։ Չարեկվանքը գտնվում է Շամքոր գետի ձախափին, ծովի մակերևույթից 1070 մետր բարձրության վրա։ Գլխավոր կառույցների շինարարությունն իրականացվել է 17-րդ դարում։ Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին կառուցվել է 1617-ից 21 թվականներին։ Այնուհետև կառուցվել է Զանգակատունը, Հարանց կոչվող մատուրն ու գավիթը։ Վերջինս եղել է նաև գրչօջախ եւ ուսումնական հաստատություն։ Վանքն իր անունը ստացել է իրենից 3 կիլոմետր հյուսիս գտնվող Չարեկ Բերթից։ Իդեպ Շամքոր գետն էլ միջնադարում ավելի հաճախ հայտնի էր Չարեկ անվամբ եւ օրինակ 1579 թվականին լեզգիների աշավանքի մանրամասները նկարագրելիս պատմիչը նշում է, թե ավարարունները հասել էին միջև Չարեկ գետը։ Դժվար չէ կռահել, որ Վանքնու գետը իրենց անուններն առել են համանուն բերդից։ Ինչ վերաբերվում է Չարեկ անվան ստուգաբանությանը կամ իմաստին, ապա այն առհասարակ ցույց է տալիս որևէ մեծության քառորդը։ Չարեկ վանքն ունեցել է ծաղկման ու անկման տարիներ։ Բազմիցս ավերվել ու վերաշինվել է։ Այն ունեցել է ընդարձակ կալվածքներ։ Խորթային կարգերի հաստատումից հետո իշխանությունները բռնագրավել եւ պետականացրել են վանքի կալվածքները, իսկ վանքում բնակություն էր հաստատել մի թուրք խաշնարած ընտանիք։ Հետևելով Արաքել Դավրիժեցու վկայությանը ընդունված է վանքի հիմնադրումը 17-րդ դար վերագրել Տաթևի մեծ անապատում ուսանած եւ ծնդավայր վերադարձած Դավիթ եպիսկոպոսին։ Սակայն Կովկասյան լեռնականների կողմից կողոպտված Չարենք վանքին նյութական օգնություն հասցնելու արդիվ Կարապետ կաթողիկոսի գրած կոնդակում ակնարկ կա այն մասին, թե վանքն ավելի վաղ է հիմնադրված եղել։ Կարապետ կաթողիկոսի մեկ այլ կոնդակում նշված է. Հրճակավոր եւ անվանի Չարեքու անապատն է կառուցյալ եւ հաստատյալ ձեռամբ իշխանացն Մամրուտի եւ Ղարամանի, Որթոց եւ Թորանց նոցին։ Համանման վկայության հանդիպում ենք նաև նույն խնդրի արթիվ Երուսաղեմի պատրիարք Գրիգոր Վարդապետի գրած կոնդակում։ Իդեպ Կարապետ Կաթողիկոսն իր կոնդակում նշել է, որ իրենից առաջ Չարեկ վանքին կոնդակներ էին հղել նաև նախորդ Ֆիլիպոս, Հակոբ, Եղիազար, Նահապետ եւ Ալեքսանդր Կաթողիկոսները։ Պարբերաբար իրականացված նորոգչական փոքրածավալ աշխատանքների շնորհիվ միջ խորթային կարգերի հաստատումը վանական համալիրը գտնվում էր բարվոք վիճակում։ Իդեպ Չարեկ վանքը մշտապես ենթակա էր ավազակային հարձակումների, որի արդյունքում օրինակ 1893 եւ 1895 թվականներին Մենաստանը կողոպտվել է, իսկ Վանահայրը հազիվ է իր կյանքը փրկել։ Մինչև 1989 թվականը վանքի գլխավոր շինությունները թուրք անասնապահների համար ծառայում էին որպես բնակարաններ, իսկ միաբանական սենյակները անասնագոմեր։ Չարեկ վանքը օկուպացված է։ Գտնվում է հյուսիսային Արցախում։